границата. Я би се кал днеска около некои прашиње, што се вика едно сборче, често пати го повтаряме, интегритет, целокупност, безпорочност на македонски го викат, христоликост, ако сакате, с со Христа, и верно, тъй като аз оставих целта за всеки един от верниците, Божията воля за верните е да бидат слишни на Исус Христос. Амин. Амин. Е, па, ако е Божията воля, целта за тебе и за мен да станем слишни на Христа, айде това вече да разгледаме, защото то се, у който области трябва Христос да биде проявен, покажан. Е, чето пати се молеме со една молитва, Боже мой, нека биде волята Твоя на земята, како шо е на небото. Стално викам, на небото нема проблем да е изпълнат Божията воля. Тук е на земята, земните луги имат проблем. Да изпълнуват им, сакам си аз по моя, сакам си по модата, сакам си по кефа, сакам си слобода, сакам си ово, она. Така да, ова вече тие неколко области да ги разгледаме, затоа што писмото има некои работи дадени, и пишува конкретно во е Божјата воля. Иако имам зборувано по-одамна, ама очигледно дека од црквата треба од време на време да се повтарат некои работи, затоа што стално имаме и помлади верници, и по-стари верници, да се подстоиме, забрала се некои работи ако не се повторува. Значи, читам од првото послание до Солонијаните, четвртата глава, од трети до пети стих. Първослоняни, четвърта глава, трети до пети стих. Плъчка, може ли да чаша? Значи, ова е волята Божия. Вашата светост. Да се въздържувате от блудство. И всеко от вас да знае да го пази своят сад в светост и честитост. А не в похотни страсти, како незнабожците кои не го познаваат Бога. Фалиоч. Що е Божията воля? Слушам. А? Осветование. Осветование конкретно тук е пишано. Светост на телото. Какво може да грешим с телото? Блудство. Сексуални грелови. И аз след сборки ги ставам, село ношо е надвор от брако. Разбирате ли? Единствена благословена от Бог сексуална връзка е в брак. Постоянно го кажуваме това. Отидете на сватба и на младенците, на младоженците и носите подарък. И Господ, кога ја направи институцията брак, вика, мен е подарък. Сексът ти биде подарък от Бог за тия, що се обрак, за да го конзумират. Сексът е набор от брак, и сега трябва конкретно да спомням хомосексуалност, предбрачен секс, ами добро, ние се сакаме, знаеш, па то едно парче хартия или не Не, и то съм го слушал. То е само хартия, не се чувстваме толкова много се сакаме, като да сме в брак. Па толкова ли е важен подпис? И оп, легнат и спят. И оп, не кайки, зачнат. И, е, ама там да попад спукате работата и сега това дете трябва да биде абортирано, да биде без родители и така натам. Вон брачен секс. На особа, що е обрак едната или две особи ще се обрак, ама не се обрак между себе. ли? Сборва ли е нещо ново или нещо ще ви е познато в свето? Гледам някакво ново сметивки сите. Нели го слушаме доста секојдневно на улиците, на работа, како зборуват кој со кого шо правил. Да. За срамо на овај свет. Да. Или само јас сум слушал на вестите какви работи или ми кажуват. Ти гледам некои доста изненадени овака. Зборува за светост на телото, светост на вашето сърце. Ово е храм на Духо Свети за верници, не? Първо е, Коринтијани, 6 глава, 19-20 стих. Вие сте храм на Духа Свет. Защо Бог сака чистота, светост? Затоа што Духот на светост, Светиот Дух живее у мене и тебе, ако си се покаял и си го примал, без разлика дали сгоруваш или не сгоруваш вярници. Он най-момент ти кога се покаял и си кажал, Боже, прости ми ги греховите, изми ме, дойди да живееш, Господи Исусе. Уствари Светиот Дух влегува. Амин. Христос преко Светия Дух, третата особа, що е тук на земята, Бог Светия Дух влегува от тебе. И он сака светост, свето место, там къде ти. отиде. А Светия Дух влегува онаму, къде ще веке е поминала кръвта на Исус Христос. Така да... Що е Божията воля? Сексуална чистота, сексуален интегритет. И айде, не ги редам ли още да ги додавам и порнографиите похотливите мисли. А, на тази тема някой за то ще вода двосмислено, Абе аз сам зафракаваш на ви докарат ти да работата. Може да бидем много мудри от Во, не сакам че само да го сванат сега по-младите као само за нидек се зборува за сите. И аз ти ви кажам, сите живееме у тело, сите ги имаме тия телесни похоти и страсти, ама прашање кој како се въздржува, не Дадено ни е от Господ като подарък, дадена ни е и силата на Духа Свети. Значи може да се човек въздържи. Даден ни е примера на Господ Исус Христос. Какво да се живее от чистото. Беше изкушан във все, ама е не сгреши. Остави пример на светост. Истият Дух Свети, що беше у Христос, е от тебе и у мене. Амин. Амин. А така. Епа и Словото Божие е тук, за да можем и ние да се спротиставяме. За да кажем, бей, гяволе, пишано е. И аз останувам да живявам чистота. Колко луги още има, шосакът тук да останат у Божията воля, да бидат, да изпълнуват Божията воля. Ово е една от областите. Светските луги, луги точно не опознават Бог и е ти кажат, Шо, дали, дай ли оде в край нас, не ли знаеш ти той, той, той, той, той, той. Ти почне да гледат. За половиншише ракия, за не знам толкова пари, за возано. Коловито лесно може да се продават или да бъдат заведени, шармирани. И, и забравят на Господ и заспият, за, замрачи се, падне пердето, отведнъж към страста. И аз можем, като човек, то се да го разбера, ама не да го оправдам. Затоа што Божията воля, ако сме стварно дойдели пред Него со цел да го познаваме, Бог сака света църква. Амин. Амин. Инаку ќе бидеме како религият, ке бидеме у стило Странно е некој ще да ги кажу, но ние ще ви от светските работи безбожните, религиозните, ама безбожни очигледно, да почнат калугери, свещеници, па да се снима, па да се покажува светото на телевизия. А Божията воля е всеки да си го чува от чистота, своето тело, своя сад, за да там трябва да живее Духа Свет. И стално викам, секогаш некои, ако ми рече не може, и аз ке речем лажеш. Не е точно, за затошто ако Христос можеше, а Он беше изкушава и сигурен съм дека е бил изкушава повече от тебе и мене, ако у Христос с силата на Духа Свети Христос можеше да победе греховите изкушенията, какви и да са шосиделени към Него. Ако Христос со цитиране на Словото «Беге гявле оти на е», можеше да победе, колко ли и аз и ти. Имаме един застатник и тат, който ще не разбира подпълно, затоа що е подпълно човек, како тебе и мене, и подпълно Бог, Господ Исус Христос. И Он сака сака ти да останеш у светост. Ајде още нещо, што надевам ке ви го разгръма размислуванието умо. Онай момент, кога си се предадал на Господ Исус, онай момент, кога си кажал, Господи, аз съм грешен, прости ми ги, сите мои грева, предавам ти то, то, то. Изми ме, очисти ме заради Сино Твой, Исус Христос, кой ще умре за греловите на Голгота и за мене. Дойди Исус и да живееш тук. Ти стануваш светия, ти си свет човек, света жена, свет мъж Божи. И то нещо трябва да го чуваш. Светците не са ние ще умреле, после па ги прогласили, канонизирали ги за светци. Тук писмото се обраке до светиите Солун, до светиите ефес, до светиите... Редам, кай се да ги редам? Живите. Живите свети. Затоа, што Господ работи с живи луѓе. А мъртвите са там, къде него отида. Мъртвите свети. Господ е работи преко църквата. И ако всякъде по-конкретно Господ работи преко светата църква Божия. Точно всяко во време на разсипаност, църквата дали не се по-света, по-света от изсветлите, да но не се по мрачен и по мрачен или ако сега да се по и по-изопачени. И затова ги слушаме какво момче вчера на вестите силувала, силувала по-стара жена со 20 кусур години, или педофилия да силуват мали деца от по 10 и не знам колко години. И още едно предупредование, що вчера в разговора с некој Даниела ми го спомна, примерно, вика, фанален некој тип што неколку жени христијанки силувал. И кога прашуваат зашо, зашо баш христијанки, да вика затоа што се лесноверни, лесноумни, на се веруват. Луѓе, едно е да веруваме на Бог, едно е да имаш доверба на брат и сестра, пријател, проверен. Ама сетите се дека живееме во изопачен свет, грешен свет, зол свет, преку кој што дявол работи. Много е лесно да стане лоша мисла и да тоа што ти братски или сестрински ти гушниш, некој да го проклимаше не знам какво. И да ги измам. Имаме Грек, некој од вас се кеја, нели да Грек, беше пишал на Фейсбук една опомена. Ако кај вас дојде момче малецко 10 или колку години и плаче, и вие сте жена што иде на улици и го сретнете и го пращаш, кажи защо плачеш, губи се, можеш ли да ме отведеш до дома? Не го правите това. Затова ще се случило няколко пати банди да пущат некое момче там и такви некои добронамерни женички да бидат отведени. Каде си, че я тука ми е кутят, ай со мене и да ги силуват. Сега е най-добро да направя за дето, не ли? Да. Сваќаме ли ги стапиците на гјаволот? Ако некој се още му треба филма Human Trafficking, трговија со луѓе, јас сум спремен понова ако треба и копии да направам, за да видите понова на дело каква е реалността, затоа што некој ще бам, ладен душ, шок, за да видиш што той си има случајно на другите, за да не може да се деси на тебе, не го посекувам на нали, никој и затоа викам и урлам и зборам, сте Божи ке не сочува. Бидете мудри. Не е за да Караме някой да чукаме по глава и е, Бог разсипник на забави. Бог знае за твое добро, ако забранува, защо забранува и защо вика светоста. Светоста, чувайте се от светоста. Божията воля е секош най-доброто нещо. Съвършено нещо, угодно нещо. Буквално се случило филма на майка от пазара да го украда девойчето, за да биде от търговия с една друга да ја обекат, ќе те мажам, те водам до Австрија и таман стигне до одворица да свани дека такви кандидатки за мъжени имаше 10. На трета од Чешка ли беше, од кај беше? Манекенките, да, не се източно е източноевропските земи. Ово па ти имаш съвършена фигура, супер си, тенка си, петка си, ке ме сликаме там, еве, пасо се правиме и кога отидат и ствари свана дека е тоа за търговия за луѓето. Имаше неколко такви примери имаше. Айде нали така. Шокантни, ама жално вистините работи. Кажи да има, е пример. Не е обишно. Ти окажеш ли се купаш? Аз ти И, и да ви кажа, случува се и по църквите. Много лесно е да забравят на Бог. Много лесно да забравят и мъжки, и женски. Не сборуваме само за младите, не сборуваме само за тинейджерите. Да забравят на Бог. Дека Божията воля е светост. Светост всеки трябва да си, да си очува своя сад по светост. Затоа ще не сакаме да го жалостиме Духа Свети. И затоа слушаме и за всекакви изопачености на овај свет речен. Дори со животни, со перверзии до кај што човечки ум некој пат не може и викаш во е, во е геволски. Разбирате ли? До, до тази степен викаш, во не Јас слушнаем на тумачиње, дека уствари сите тия грелови пред потопо, ги има и денеска. Защо Бог не прати потоп? Денеска. Кой е тази грех, що и я преврши прели чашата? Секавате ли се кога довагат ангелите и кога сакат... Общо за жените човечи, да. Да, то е шестия стих, точно то. Синовите Божи спия, синовите под наводници демоните, поднатите ангели спие, светерките човечки пасераги, а ние джиновите. А у Содом, кога доваѓат ангелите, кај Лот, и кога вика дај ни ги, да ги познаеме, да ги силуваме тук. И он века, ја имам керки, ќе ви ги дадам нив. Викам, кој тако со здрав памет ќе си ги даде собствените деца? Ама кога ќе размислиш дека прашање са небески существа, и мало е, не знам не какво да ви го обяснам, да можност да се силува тия и с пале, па затова се регалят тия джиновите. И тук настане онова унищуването с огнен и сулфур на Содом на Гомора. Тук е причината на огън, защо е по по-топо, заради за изтребуване на тия джиновите, що са мишевини измеѓу човечката и, айде да кажем, демонската раса. Разбирате ли, дявола, лошо е, айде стално викам, безполово существо, толкова е заинтересиран преко НЛО, кой ке е крадат, да изпитат половите органи, машки или женски. Како дяволо се готова от тия да. най-мити инвестиции, най-започено са. Точно това, къде тук има голяма поход, сила на тело привлечено. Айде да не говорим повече. ще се вракаме на тоа. Вракаме се на това, луге. Божията воля е секој най-добро. Бидете мудри, чувайте се у светоста Божия, чувайте си го садо. Има работи за кои што не се врака филма на за да се има изправка. Ако то е една област, областите, една от областите кај Божията воля по име и презиме, директно, ова е Божията воля, директно ставена. Ајде да видиме и некои други области за кои што е пишано и кажано дека Бог сака а, ние како да се однесуваме. Ефесијаните 6 глава Ефесијани 6 глава Еке читам 5 и 6 и 7 стих ако първото беше Божията воля е сексуална чистота, ово би било каквото работиме. Работим само кога се мора за пред очи или работиме то, што знаем дека работим пред Бог. А, Мартин вчера беше при мене, суданчето да разговарям за воден кръщование и виги имам таков телефон от тия на тач. И вика, викаля го Джонсон контрол там нещо и сбора ми само така правим. И разговарям и една дойде вика от тия жените, вика ти да не, не снимаш нас тук, там като информираш се. И вика я на африканци, викам да, да, морам да кажа на шефовите партия за това. И да, да. Луги работите, майка не шпионира! Работите си ти, да виж, си ти какво почува да Айде да си бидем искрени изкриви пред Господ. Колко от нас работят логики, кой знаят къде някой не гледа? Само я ли? Айде, само това, първо, е само това, ще имам ще. Ако знаеш дека нечи очите са тук на врата, дай шефо, те от канцеларията говори. Ама забравяме дека има едни очи, пред които ще все е голо и открием. Очи ще все гледат очи му най-мрачният мрак, най-темният мрак, знаят и твоите мисли, чувства, минато, сегашна си днина, ама ние се плашим бойка човешките очи. защото дори тук е ламотът, ще ги кажат. И какво кажат, а, ай, замишан бебе и там. Краде нафта, а? Устран дома, или отдел волна. Отколко пред, пред Божите очи. Човека Ефесяните 6 глава, а, от какво речеме? 5 и 6. Вие слугите, бидете послушни към вашите земни господари. Я ви го преведа от днешни а, термини. Шефовите на работа, газдите, работодавците. Со, бидете им послушни со страв и трепет во простота на срцето, како кон Христос. Он не е Христос, он може нема поема за Христос. Може да е баш обратно слика на дявола да не речем, ама ти трябва да работиш како пред Христос, знаеки дека и Христос гледа се, нели? Не работете само за пред очите, како оние што сакаат да им се умилкуваат на луѓето, туку како Христови слуги, извршувајќи волјата Божја од срце. Што е Божјата воля? Честна работа. Се што правиме да го правиме од срце како за него, а не како за луѓе. Да, ние го правиме на луѓе, ако си таксист возиш луѓе, не го возиш Господ, ли, утај, ама го правиш како за луѓе со една смевката. Ако е продавачо истото, нели? продаваш услуга или предмет на човек, ама го правиш како за Господ. Драговолно служейки му како да му служите на Господа, а не на луѓе. Ајде да запамнеме во. Што е Божја воля? Честна работа, од се срце. И то прави разлика кога ти работиш како за Господ. Нели да знаеш дека Христос се е тука, ќе дојде и ќе викаш Ух, всеки дойде Христос, дай да вземе я вода, го изривам тук, откакто он ще погледне там, ще го види. Е, е, Чека да наместам по-бава победичка, не бива тази, тази брак, аз тази това не е здраво. Ще го наместим, не ли? Не ли? Ако дойде градоначалник, ако дойде, не знам, некой важна личност, ние ще се потрудиме малци. И, и панжини, и всеки издотераме, ако ги има. А? Така ли е, дори? Реално ли е вода? Нали? Трябва ли христоликост, треба ли интегритет в нашата работа? Да. Има стихови, значи ще кажуват какво Бог сака да се прояве, Божията воля да биде манифестирана и на работното место. А не ли поминуваме бъдем една третина от дено на работа, печелейки си големчето? Кога чистиш у болницата, не чистиш само за логически какво за Господ. Да, той е на услуга на пациенти или не знам, що она е за Господ. Божията воля, Божията воля е също правим да го правим от сърце. Не да видя е на, ай, ден да мине, ден докладне, па после ке видя му за той. Вика, за командост си го кажува, и тая да пладне, себе си се мразда, после пладне цял свет. А я верувам, християните трябва баш цял ден себе си да се сакат, ама още повече другите да ги сакат. Като за Христос се ще правя. От луѓето всеки разлика, какво некои го правя едно нещо от и мора, плата е работи ми тук. Не съм дойдел да му се смещам, Поздравувам и да викам добър ден, както сте или не знам, защото и екстра, и втората миля да е вършен, и да изводам, не знам, и другия образ ще го свъртна. Ама така пишува, Библията е това. И сега това не са лекции баш приятни за слушания, но са добри за духовен раст. Сега ако се лютите на мене, не е фер. Затова ще Библията. Аз се надявам като е ме сакат и цените ще повеќе за точно, а добро, е, здраво е во слава. не си код кушенцата. <laughs> Само ви чуј да се кажуваме, и то не не те е на раст. Може би е по-приятно да ставим по лоса да си кажуваме вице и не знам смешни истории, ама колко лошо те заболят. Божията воля е сексуалната чистота. Божия воля е честната работа от все Какво како за Господ. Все, що правиш, прави. И како за Господ. Да, сега ми пари на памет, знаете ли колко тия Божи служители, оставени из Библията, са биле добри, честни, отлични, вънредни работници, пред да бидат в делото Божие. Елисей работеше с 12 пара вола, 24 вола да се станеш да ораш тамка, трябва снага. Петър, Яков и Йован бяха ривари. Нали? Мате беше митико. И предпоставувам дека сите са биле честни и си работиле. Да, може не е най-добрата работа, може би не е работа на што е сакат, ама са работиле како пред Господ. Па дори ако се взима данок за окупатора, како Мате. Лука е бил лекар. Да ги редаме ли? Павле е бил шепърджия, покрит тоа што е бил фарисей. И Анани и Сафира е исто така. Е некуп луѓе од Стариот Завет имале свои овчари, свои професии. И я верувам дека Бог е видел, аха, ово са гледа на сърцето Бог. Во се луѓе што често верни се тоа малото, бе, у тоа туѓото, ке бидат верни у моето, ке им го давам вистинското. Ајде да се покажеме верни верни от църквата, верни от доведението, верни молението. Ти ако доведеш на църква, доведеш, за ти растеш. Ако се молиш на тебе, Господ ти ги отговори молитвите. Ако читаш от Библията, тебе Господ ти открие. Ако се свидетелиш твоите приятели, роднини и други кругови, ке дойдат и ке викат фала, ще ами. моли еднъж ами. фала за фала. Моли еднъж стана вика фала. Фала за то, що дойде в моя дом. Викам, фала на тебе за то, защото ти откликна. Има ги шестотиците, такви, на кои ще съм изборила, ама за жал ги затвърна сърцата. Фала Бог за нея. Фала Бог за нейното семейство. Фала Бог за генерациите, ще ги гледат после нея. Заради верността на един шоу. Речел, да, Господи, аз ките слава, ките следва. следвам. И колко ги има такви шоу, и ки се кръстат това вода и кажат, да, е, ура, одеме. После плас, плас, влизна се някъде на камера, попад, препкат и отиде. От Милюш. Добро ли е в Слово? Луи? Да, добро. Ходиме натам, шом така. Айде да видиме. що сборува. А, ух, може, може, може. Ама не е ни важно. Дали не се допаги, важно на е Господа му се допаги то Слово. Йован 4 глава, 34 стих, 4, 34, вика, Моята храна е да изпълнувам волята на оној кој ме е пратил и да го извършвам неговото дело. Ай погледайте кой го кажува това. Исус Христос. Амин. Затоа што довагат учениците и викат, Рави, земи и яди. А он вика, аз имам храна за един, шо вие не знаете и вие почнува да си мислите, става. нека да не му донесе тук, Кришо, негови него видиме, нас да дадоме храна. И за да ви обясня, вика, моята храна е устvari вършение на Божията воля. Колко от вас, и аз съм го доживувал до много пати, ако направиш нещо, па макар и да ти е тежко, ма знаеш дека Бог го сака. Абе, тежко ти е, мърга ти, ама се победиш. И после ти е душата пуна. Кеф, дори забравяш и на ядението. А, а, Боже, толкова ми е драго, защото послушаш, ще се победи. Ще го надмина това. Слабости на тело, скръжавост, опростование, срамно, да отидеш да сбориш на някой. И викаш, ух, нарани ми се души, кеф, радост после това. Доживували сме го, не? Ще ви даде таква храна, още много пати дискусията. Шок е, а не време тук, сборува за храна. Кога работеме, шо викаме, ние си го заработуваме лепчето. Така ли? Сите ние работиме, за да печалиме пари, за да се отидат пари да добиеме дали храната, дали облеката, дали сметките, дали биението, дали отморо, дали куката, дали... Шо и да е. А аз ще останам по добла Шо е Божията воля? Божията воля е първо, Неговата воля да биде тая, що ке я изпълнуваме, що ке не заситува нас, а второ, како ќе се са от финансите, нали? работеме за да стекнеме финансиите с кои што на храничката, лепчето и все друго што спомнаме. Сака ли Господ да бидеме честни, интегритет, како ще сака во живот, како ще сака на работата, сака ли Господ да имаме честност, интегритет и со финансиите? Ами, еве, заради тази работа викам, добро е, дай да изключим, за ние да не плакаме. Верувайте ми, аз съм по-скръжав тук пред вас, отколко ще съм дома по-скръжав. Може някой да рече, пълвен си тия срана, бе. Дома е повече. А, повече. да, ако не би бил дома таков, не би бил не тук, ай, е, пуши шо ме не, не плакай, аз плаки църквата, шо не. Разсипуй. Ама то би било разсипнищо. Не е домакинско работение. Сакаме да бидеме добри управници на се. Мало или големо, шо и да е, шо и да имаме, да го употребиме, шо е можно по-ефективно, по-добро, по-рационално, по-паметно. Ето така истото важи и за финансиите. Како шо викаме, кой не е верен, у малко до какво да му ги даде Господ. А я верувам, стварно Господ има за сите нас много повече от тоа што се е Јас знам, Откай Господ ме наведе до кај ме донесе, ама Верун, то прв е за много на, повеќе на напред. Е па е колко верни се покажуваме с това, що сега го имаме у момента, било да е финансиски, било да е материално, било да е време, било да е Айде, храната, или нали, нали, шо и да е, стварите, кукета, предметите, за да ни даде Господ на натъм. И сега размислите, какво го тръгваш от тоа го имаш? Добър управник ли си на Божиото защото ти е дадено на разполагание? Затова за време някой ми се беше наротил по-ново морав последните две недели изборува с неколку луги, кои ще има очигледно проблем с десетоко и един само се наути от тия. Ама морам, аз морам да ја зборам вистината. Ти не би бил, я би бил лицемер пред сите вас тука ако не зборам то ще го пише в Библията оно што ке предизвика кај вас духовен раз, раст. За тоа ке прочитаме поново тај Малахија, кај шо вика, така ли беше? Да, третата глава од 8 до 10 стих. Не е втората глава, значи, се грешка. Третата глава на Малахија, от 8 до 10 стих. Смее ли човек да краде от Бог? Вие ке речете, како краде? Па крадете от мене. Що крадеме от тебе? Па от десетоците и от приносите. И пазите го сборчето подсъртано към мене. Со проклетство сте проколнати, защо ме крадете. Вие и сиот народ. Зборува Бог прво на свещениците а после и на сио народ. Донести ги сите десетоци во ризницата да има храна во мојот дом, а потоа испитајте ме, вели Господ, зар нема да ги отворам отворите небески, зар нема да изливам благослов на вас, па да имате и напретек. Сака Господ, сака Господ честно, не да го крадеме. Ние викаме, абе, некој да те фане 300 денара се украдало продавеците. Ти е срам. 500 денара, не е важно колко. Ке ти е срам пред луѓето. Ама тук, пошо е църква, пошо се работи за Господ, каквото ние крадеме во Господ. Ами, не ли имаме право на тоа? Па не ли те, аз там и там правам то, давам там и то. Ако сакате вие да бидете благословени, е, бе го. А аз съм должен да го прочитам. Така да, надявам се дека некој ќе биде благодарен на ден ќе рече брат фала за тоа што ме освести. Да, ладен душ, да, не беше пријатно за слушање, да, беше малце болно, у, чепка шта му пишат за болен, ама беше за растение. Оти вие ги жнеете благословите, ако сте изправни пред Господ колко повече сме честни, у повече области ја вършиме волјата Божия, Господ не може да не е благослови. Господ сака да не благослови. Господ сака да не употреби. Господ сака да излива от силата Божия и да се прославя преку нас. Ема ние, некои ще ни са по тия, не знам, пет банки. Що и да е нешто тука ствари на земята, отколко Божията воля. А ние викаме, сакаме, сакаме Божията воля. <laughs> Почтуваме на тая девојка некој Господи, ја аз сакам баш от Тебе, сакам маш. Знаеш го ли? Да. Сакам маш от Тебе, Господи, мажа што Ти го имаш за мен, я верувам, дека имаш маш за мен. Ама секој ще така ви казвам, нека биде Николче. Който ама нека да биде Ај, Петко, що е, е там там, како? Ото, не ли, дай баш. И сега, јас аз свакам, или е Божията воля, моля ме, или молиме нашата воля. Разбирате ли? Не може секојаш, не одат, најчесто не одат нашата воля и Божията воля. Не одат нек... много често спротивно, па се судират. Съвсем на друг е случай на, на брато, що се молил на сукната там и викал, таква жена, Господи, да е изпълнева сукната с тия тези, да вера трябва. Господ му дадел, що е най-интересно провал. Знаете какво едно со штикличката на пепелашка? Що сака Господ, що е Божията воля? Божията воля е сексуалната чистота, Божията воля е честната работа, Божията воля е финансиска честност пред Него и пред другите. И не забравяйте, ние можем и ние го крадеме, Бог не му го даваме десетоко. Него измислам, аз пише го тамъка. А нека нашата храна биде таа радост у Господ кога вршиме, па дури кога ни е тешко, ама исправен, изпълнеме Неговата воля. Офеле, Йован 5.30, айде Йован 5.30, сега ќе погледнеме Мате, Марк, Лука, Йован. Жуп. Пета глава, 30 стих, шовика тамука за говорение, за судение, една област Кашоверум, дека християните често пати грешат. И аз нищо не можам да направам само од себе. И аз ке речам, Христос можеше, ама толкова се ограничиш, вика, и аз додека не чуем от таткото не мрдам, додека не видам от него, како да не можем, готово, точка. Како што слушам, така и судам, така и зборувам. Мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. Сакаме да бидеме христолики, нели тоа беше Божијата цел за нас? Ева ви еден пример, да не да отваряме устата додека не сме сигурни дека Господ сака нешто да кажем. Зборовите имат сила да лечат, имат сила да убият. За кого отваряш твоите уста? Що да кажеш? Охрабрование или... Вистината или лага? Що правим с нашите збори? И аз нищо не кажувам, не съм. А не ли най-често християните па разсъдуват, проценуват, размислуват, оговарят малко па, и клеветът па, оценят па, па. Е, стручни сме ние да дадем своя мислене, дори там, кога не сме повикани определени области. Господ сака от тук. Бой, лизгав тебе. Пазите какво, ело, шо всеки излетен тај лиз, лизгав тебе. А шо е най-важно, тежко се враки, не се враки, не се поправа. но, ой, па после извърши. Сега се за пример на тај проповедник што вика, Некой млад станал да шире, «Е, е, е, е, е, тай ли, тай лаже, тай краде, тай оде, тай прави такви работи. И кога накрая установи, да дека нема връзка, сето то дојде, извини, извини, много ме жали, извини, жал ми, е». викал, няма проблем, аз ке ти извинам, ке ти опрост. Ел со качат го на еден висок рит и перница пуна се опердува и разцепате и ветро кошо. што ни с цело село раздува ги пердовите. Вика, ай сега собери и сите пердови и това да се оставяме перницата. А, вика, па не може. И па то е, и аз ки ти опростам, ама ти не можеш да я поправиш грешката, щетата за моя оголен човек и е си е направил. Лудито ти поверували за некои работи. Ония, що не, не ме знаят. Що правим с нашите уста? Господ сака сексуалното честност, чистота, интегритет. Господ у финансиите да имаме честност, Господ у работата, ама Господ сака честна уста, исто така, не лъжлива уста. Не уста ще воде до смърт, не ще убива с оговарањето, не ще дискредитира. Айде нека работите ще ги слушаме, да ги провериме първо дали е истина, да се уверяме, то може и така какво си го видел и не е баш така работата да са некои други работи, не секој. Ако аз напишам тук шестка, от към вас ще се гледа деветка. Ама вие ке твърдите деветка, ама аз ке ви твърдам дека е шестка. И кой е оправо? Ами, некош работите от кай тебе може да изгледат по една работа, една перспектива, от кай мене е друго. А може би деловно си и ти, деловно си и я оправо. Затова е добро да внимаваме што зборува нашата уста. Честност, интегритет, посебно према Бог, према Божите луги, према Божите служители, према църквата. па дори ако е речем и према себе си луги. Нямайте негативни трябва да ляне, не можем, па не е библиски, все можеш со силата на Исус Христос што ти крепи. Не знам, па има Господ што знае се он ти открие. Господи, неам, е Онай према неговото богатство и слава, што може да ги задоволи сите ваши потреби во Христос или Ефесяни 3:20, ама тоа мора да се чита дека Бог може да ви даде многу повеќе од колку што можете да замислите и да побарате и да побарате. Нели и да замислиш и да кажеш дај ми, дај ми, дај и бам Господ ти викаш ева, во не мина сон него. Господ може. И пайде да takvi uslovi услови за Господа, не благослови, Божията воля. Дали е Божия воля да внимаваме на нашите уста? Да, да, да. Амин, брат, да, така е. Има ли някой тук да викне? Амин. Употребете тя устата за добро. И айде да видим последното в Римяни 12.2, кај още еднъж, как е се подсетяме, дека Божјата воља секош добра, совршена, угодна. Некои луѓе се плашат да ја исполнат, да молат Божјата воља. Господи, дај да биде твојата воља. кој не била И аз шо лав си на всеки ми рестури работа, и ми ја сипа играчите. Секој што Божја воля е многу, многу, многу, многу по-добро од твоето најдобро. И нема твоето најдобро да биде непријател на Божията, совршено добро. Разбирате ли, огромна разлика. Мега твоето най-добро ще можеш ти да го измислиш и Божието добро ще го има за тебе. Неговата воля. Амин, амин. амин. Римяни 12, 1 и 2. Бракя и сестри, во името на Божията милост ве молам, подайте ги телата ваши на жива жертва. Не е лесно да се биде християни, нели? Е не, не е лесно. Ама е добро. Ама е угодно на Бог. Ама е можно, затоа што Господ е у нас, победуваме. Е, не е лесно, е, затоа можеш, зависи на што се фокусираш, але тежко е, па тежко е, ама, ама е можно. Со Господ. Дайте ги вашите тела на жива жертва, некопа се чувствуваш разпнат, кръстот ти е на, на гръво. и добро е света и благоугодна на Бога како ваша духовна служба. Трябва да го разпнеме телото и страстите и устата и а, желбите за парите и яка му кажем на шефо на работа ки видам там. А не се съобразувайте с овој свет, туку преобразете се и възобновете го вашиот ум, за да можете да изпитувате и познаете што е Божия воля, што е добро, благоугодно и совршено. Божията воля е секојаш нешто добро, угодно на Бог и совршено. Така да ти можеш слободно да кажеш, Господи, ја ти празен лист. Не, полн лист, во са моите желби, само ти се подпиши и кажи, амин Господи, во. Не да ти празен лист и еве го моја подпис и те сега диктира, ти и тук, шо сакаш а јас ќе исполномот, јас сум слугата, а ти си Бог. Толку много луѓе се насуват како да а, они се Господ, они се Господа, они се Бог таму на троно, на Могта, Ти треба, ти си должен, ти мене молитвите не ви слушаш. Наместо да обърнеме чекаме, кой беше служител? Господ трябваше мене да ми служи или аз трябваше на Него да му служам. Да, всекако Бог прави за Неговите. И Он направи до сега толкова много работи и ти направи за да ни нападаме Господ все добри съвършени работи угодни, ама кога ние речем, защото я можем, за Тебе Боже. Не е само, защото Ти можеш за мене Боже. Що я можем за Тебе. Она на Кенеди, познатата изрека, ще вика, не се прошувайте само, що Америка може за вас, е, що вие можете за Америка е обърна то тук в контекста на църквата. Да не види само Господи, що ти можеш, що можем я от църквата, е, що, можем от църквата, някои луги, хора долагат и така и спай. Него що можем я за Тебе, Господи, от църквата, какво да те прославам, що да направя. И така да не забравяме, дека Божията воля връзка с овай свет, да не бидем, не нали така, веки не станувайте с лични со свет. Примяйте. Ами, туку преобразите си умом. Умом. Почнуваш секоја промена тука од ума, Почнуваш да размислуваш како Христов, како христијанин и се подпираш не како светските шеми, светските филозофии, светскиот поглед и начин на работите. за затоа и почуват и луѓето да се однесуват како свето, не? Световно, не свето. Побожно. И тука е мудростта да се разграничат тия две работи как кажат, нека ми извинат пак някой. Ама трябва да видим внимателни кого отсликуваме со, со говоро, со живото, со стило на обручување, со, айде, така речем, и бричење, <laughs> и фризури, и все ще правиме. Затоа што ако е Христос у нас, одно да кажу. Нема важно да си дозволяме секако. Нема важно да си дозволяме, ако размислиме, дали му е то угодно на Господ Исус. Ке има разлика защото што не го правим толку Господ гледа само викам тај ми се една стихо на сърцето. Това е категория по важност броя Ама на луѓето на кои ще ќе отидеш да и кажеш за Господ ке погледнат и тот ме одмера чека, аха, от тебе ке приемам. У, беги, беги. От тај нема да приемам, разбирате? Зато ще, затоа што се луѓе. Зато ще по човечки размислуват и не може да ги осудиш, какво другаче да размислуват. Не може човек що е еднакво со свето, да го менува свето. Може да постои някаква разлика. Нещо посебно, ще ги привлече и да рече, да, я сакам да бидам. Кой ще човек от тебе? И па, що е тази работа? Размислувай е колко си разлиш и на куп ке бидеш истиот. И завършваме с това. Бараме ли я Божията воля, какво ще речеме, очи наш нека види Твоята воля на земята, нека види у моя живот какво ще е на небото. Човек, што няма спремност да се минува в собствения живот, какво да бара Божията воля? Абе, нека биде Божията воля, ама, ама јас се определам, да, по моя, ако може да се докарат работа. А, там сборува за това да разбереме Божията воля, да исто и пред малце спомнаме. Трудиме се, Господи, што е Твоята воля, што Ти сакаш. Кого можем да денес да благословим? На кого да отидам на збор? Какво да помогнем? За кого да молам? На кой начин да Ти послужим? Какво да разберам Твоята воля? Покажи ми на Твоята воля. Обяви ми конкретно. И Бог може буквално да те води на всеки чекор, за да бидеш изпълнител на Неговата воля. И да не забравим дека Бог сака сите да се спасат. Аз ке речем, ако все друго забравяте, мрамово него забравяйте. Дека Бог сака сите да спасат. Не е дека Бог касне, како што некои мислат за бавењето. Туку Бог е долготрпелив и сака сите да се спасат. Што правиме по тоа прашање? Молиме ли? Господи, Твоята воля. У моја живота, но Твоята воля и у градот, Твоята воля кај пријателите. Објави се, Господи. Твоята воля е ти да ги спасиш. И при тоа употребиме мене. Да не биде Господи, избори е Твоята воля, ама прати го Гоция, Игорче, Ангел, некои друг да избора. а? Употреби ме мене. Ете ме мене. Така. Сакаме ли още Божията воля? Айде да я тражим, айде да я молиме, айде да я изпълнеме, да я разбереме. Амин.